inshuti bakunze b'ibiganiro bya radiyo isanganiro na cyane cyane mwebwe mwikundira ikiyago cyo ku nama kuna muno munsi ubutuma tuvuga mukatwumva ni Erika Dogo uhagarikiye kino kiganiro ni Eline Bere nibigira Jerome Nyonzi rero mpikaze abatumire batatu aho tugiye kuganira kubijanye n'imyaka mirongo ibiri 2025 iheze mukuru w'igihugu Cyprien Ntajyamira ahitanywe n'isanganya ry'indege yakorokeye i Kanombe mu gihugu kibanyi icu Rwanda nyuma y'iyo myaka mirongo ibiri 2025 rero hano ku nama turarabira hamwe icigwa Abarundi bokura muri ugo rupfu rw'umukuru w'igihugu Cyprien Ntajyamira turarabira hamwe kandi n'icokogwa kugira ngo ukuri kuja habona kumure turabira hamwe n'abatumire bacu ikimaze gukogwa n'intambwe isigaye gutera murakoze reka kumbure tuduge ku ijambo mpere mu mugambwe sawa nyafrodebu imyaka mirongo ibiri n'itanu irarangiye umukuru w'igihugu Cyprien ntajyamira akorotse mu ndege i Kanombe mu gihugu cy'u Rwanda uno munsi iyo myaka mirongo ibiri n'itanu ikaba irangiye muri ko mukora iki kugira ngo ibintu byiwe bimenyekane ego murakoze ku kibazo mutubajije ariko gatoya ihambaye y'abakuru b'ibihugu aho bari bagiye kwiga neza kurondera inzira zoshoboka kugira ngo bashobore kugarukana amahoro umutekano n'umwumvikano mu barundi kuko byari bimeze nabi mhm. rero ntiyashoboye gushika mu gihugu cy'u Burundi yasho yakiyagwa mu isanganya ry'indege hariya mu gihugu cy'u rwanda nk'uko mwabivuze imyaka mirongo itanu rero iraheze ariko imyaka mirongo itanu n'ubwo iheze muri forodebu dufise akababaro akababaro cyane ko tubona ko iyo dosiye ijyanye n'urupfu rwa perezida ntayamira itaragira eh, icyo ivamo kugira ngo tumenye abishe umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo yaturukamo ntaco mwakoze nashaka ndakubwire rero ndabinduja kugire ku muriri mm yarakoze ibyo ateza gukora kandi yarashikanye ijwi ryayo hejuru nobabwira ko mirongo icyenda na gatanu perezida ntibantunganye nawe yarangoye igihugu icyo gihe mhm. yari yashoboye kwandikira umukuru w'igihugu w'u Rwanda amubwira amusaba uh, ko utanga umuco ku rupfu rwa perezida ntaryamira mhm. amusaba kandi ko iyo dosiye boyigira hamwe bakayikurikiranira hamwe ariko rero ku itariki mirongo ine zitanu z'ukwezi kw'indwi murabizi mirongo icyenda na gatandatu haciye ihirikwa ry'ubutegetsi aho perezida ntibantunganye bakiye bamukura biciye muri kudeta ntiyashoboye kubandanya wabandanije usaba kugira ngo umuco uboneke ku rupfu rw'uwo mukuru w'igihugu kandi n'ubu ntuzohengeshe kubisaba kandi ubandanye usaba ko uhoboneka eh, nuvuga indishyi y'akababaro muri irya shyirahamwe nuvuga asiranse irya kompanyi d'asiranse kugira ngo bashobore gushumbusha umuryango w'amaraso wa perezida ntajyamira bashumbushe n'igihugu cy'u Burundi kuko twese bano twarabutse mhm. hano rero murazi ko habaye kudeta hakihaza perezida buyoya rero twebwe ntitwamenye neza ko yoba yarashoboye kubandanya iyo dosiye nk'uko aho mugenzi we yarayigejeje iryo sanganya ntiryabereye mu gihugu cy'u Burundi mhm. kigira kabiri ujya mugwi ntabwo ufise igisata cyo guca imanza none umukuru w'igihugu yapfuye bagira ntibaci imanza ntibakire imanza abamwishe mhm. ibyo rero twarumvise ko nabo ba byose bumvise impanuro amatwi adusumira twumva ko boba batanguye iyo dosiye kuyibaza muri kano karere mhm. eh, mu gihe byoba ari byo twabasaba ko bayibandanya mhm. kandi ikindi nacyo twamenyesheje ko umuryango w'amaraso wa perezida ntayamira nawe nyine ntiwicaye urashoboye kubaza neza ubutungane bw'umufaransa aho hariho bari batanguye gutohoza kw'iyo dosiye barashyirayo urubanza kugira ngo babaze aho bigeze mugabo ikibabaje gushika uyu munsi ntibararonka inyishu barashoboye no kurondera umwavoka kugira ngo ashobore kubaza ibijyanye n'ingene bashumbusha mugabo uyu n'uyu munsi ntakiravamo urumva rero muri forodebu twebwe tubandanya dusaba tubandanya dukora nubwo imyaka mirongo itanu ari myinshi iheze ntabwo ntabwo tuzohumeka iyi dosiye itavuye mu nzira kuko umukuru w'igihugu ntiyopfa ngo ibintu ngo bigende gutyo byumirika ko umunyagihugu asanzwe ari inzapfa nta n'icyo bavuga eh. ndahindukiye mugambwe w'abadasigana umushinga amateka finiyasi yabivuze urunganwe rwose rurahetse generation imyaka mirongo ibiri n'itanu eh, ni ukuvuga ngo abantu bavutse umushinga ntahe nyakubahwa perezida eh, ntajyamira yitabye imana mhm. ubu bashyitse imyaka mirongo ibiri n'itanu kandi mhm. mbere uko amategeko y'uburundi bivuga bazoba ari n'abashinga amateka barashobora kwitoza n'igisirikare mirongo icenda na kabiri twari twabitandukanije twari twabitandukanije turavuga yuko haje umuzo w'imigambwe myinshi na forode birabizaga n'abafrode baba badasigana mm-hmm. eh, ibyabaye imbere ya mirongo icyenda na kabiri turabisangiye kuko bari abadasigana mm. eh, bari mu muganga w'abadasigana ntaboneka ko bibabaza eh, ngo bafate u Rwanda barubaze kuko mu Rwanda ubwa mbere ingorane zari ziriho tubifatiye mu migenderanire y'amakungu twasanga abasada bari bacunze ikibuga cy'i Kanombe mhm. bari abafaransa n'ababirigi mhm. rero kubaza barashe ico kibuga c'indege ucusanga mu yindi mvugo wo bubagirije ivyo bihugu eh, fpr inkotanyi ko arizo zamurashe mhm. ati none rero ibyo byose bica bibura urusobekerane abantu benshi batinya icyo dusaba babikora ko bagasha bagasha icyo dusaba nuko uko leta y'uburundi iyo myaka yose haciye vyura ikajyana urubanza ikarushingisha ubwa mbere mhm. kuko urubanza rudashinzwe n'abandi bazovuka n'abandi bazobaho ntibazomenya yuko hariho umukuru w'igihugu yari yagize icyo kuko iyo urubanza ruriyo abantu baragira aho bafatira mhm. dusaba rero yuko eh, leta y'u Burundi yoshingisha urubanza eh, sinzi yuko ko bari kutamenya neza ndashobora kuba nihenze mhm. mubwaho ngeza gutohoza nta rubanza rurabaho bagira amatohoza ikindi gikurikira nk'uko babivuze eh, abarongoye igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi bagandaguko mhm. urakoze insimbire muri Maison Libre d'Espoir Remy Habyarimana wumvirije muri Sawanya Frodebu no muri Prona uko bivuze inyuma y'imyaka 2025 President Cyprien Ntaryamira akorotse mu ndege i ikanobe mu Rwanda hari umwizero ushobora kuba yuko ivyo bizomenyekana uko ibintu bigenda bihinduka rero bituma habaho kimwe kiduga kigaca gifatana na kiriya hanyuma ugasanga ukuri kurabonetse iyi myaka mirongo ibiri n'itanu mwabivuze ni myinshi ariko kandi ndatinya ko ari myinshi kubera igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda mu bibazo nyine aba bakuru b'ibihugu bari ko baragenda kuronderera inyishu ndatinya ko bitararonka inyishu nziza yotuma bagira bati ni ikibazo gishiramwo ububirigi ni ikibazo gishiramwo ubufaransa ni ikibazo gishiramwo uno munsi abanyamerika n'abongereza ni ikibazo gica gishiramwo na za nzego mpuzamakungu z'ubuca abacamanza kuko nabo barakoze ko kuri iyo kuri ayo madosi ugaca usanga rero uno munsi biragoye ingene utandukanye kina kiriya kuko bica biva mu kibazo cyubucamanza bikaja mu bibazo vya politique bikaja mu bibazo mbere by'ubutunzi kuko tuzi neza yuko ibi bihugu vyari mu Rwanda icyo gihe mhm. ni bihugu bifise inyungu zitandukanye muri aka karere turimo mm. ububirigi nibwo bwari eh, bwaratwaye uburundi n'u rwanda na Kongo mbere hanyuma iki gihe ibi bibaye haca haba ukumvikana kw'ibi bihugu byari muri muri aka karere ariko kandi bigaca bituma haba gutinya amadosiye amwamwe turabye rero ingene ibintu byagiye bihinduka biraboneka neza yuko hariho eh, nk'uko wabivuze gukora kuri iyo dosiye akaba ugutinya ukuboko kugasubira inyuma kutayikuye aho yari ihagaze kuko ntibiba bikiri ababo gusa bica bija mu bisata bitandukanye aha notanga akarorero kuko eh, urabye uno munsi eh, igihugu cy'ubufaransa aho kigeze kuri iki kibazo hariho ibyo bariko barakora bagira bati ry'ibintu bihava bituma igihugu cyacu kitabivamwo gihagaze neza ubu uri ngaha ah, sawa na forodebu irafise uruvugiro iri kiravuga iti Cyprien Ntaryamiran yari umufrode umugabo ko yaza ari umukuru w'igihugu sitwe twabikurikirana cyane byo kwigengana na leta ibyo je ndabishigikiye rwose kuko nk'uko yabivuze kandi na mugenzi we muri pro narabishigikira bakagira bati umukuru w'igihugu ntabakira umuntu w'umugambwe umwe gusa aba ari umukuru w'igihugu nyene kandi ntabakira umuntu ni urwego ruserukira igihugu ni ukuvuga burya ni nk'uko umenga birababaje rwose kuko umuntu muto nka jewe ncangira ubwoba ngira nti ninagirira isanganya muri Tanzania mbega ubwo hazogira uh, ubutungane bw'u Burundi buzompagurukira mhm. igihe budahagurukiye ngo biboneke umukuru w'igihugu aho rero ni kibazo cy'igihugu ni kibazo mhm. cy'agateka k'igihugu ni kibazo cy'icubahiro abarongoye igihugu bategerezwa guha igihugu cy'u Burundi ni ukuvuga rero yuko Frodebu ivuze ko iyi eh, dosiye yoja imbere ni by'ukuri ndazi ko bari ko baravuga ko bakoze ibyo bakoze ni igihe kumbure baba berekana yuko hariho igihe kanaka hariho ibindi byihuta byo kuvugana bera hari intambara n'ibindi ariko ni naho nyine duca tubonera bwabo icyo novuga ngo kubura inkomezi zikwiye zo gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu mugabo kandi n'amaso atavuye hanze y'igihugu mhm. kuko igihe ushize amaso gusa mu gihugu inyuma hari uwundi aca hafata kandi biragoye gusubira kuhamukura nibi rero tubona yuko umenga ikibazo caribagiranywe hanze perezida ndadaye yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi mhm. yagandaguriwe ngaha mu igihugu cyacu cy'u Burundi mhm. perezida cyprien hajyamira yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagandaguriwe hanze y'igihugu cy'u Burundi abo bantu bose rero bari abantu bari bahambaye abakuru b'ibihugu abakuru b'igihugu cyacu cy'u Burundi mhm. urumva rero eh, igihe perezida ndadaye yagandagurwa yari yatsinze amatora atsinze amatora mukuru w'igihugu icegera ciwe minisitiri wa mbere aba umunywanyi w'umugambwe badasigana iprona ari umugambwe umwe kandi wari umugambwe twari dusangiye n'ubutegetsi icyo gihe izo ngorane zaba mhm. twategeza rero kujera izo ngorane turi kumwe nabo kugira ngo dutorere inyishu ku bibazo byari bihanze igihugu kandi nubamenyesha ko yawe nyene atezwa kuba yaragize icyo akora eh. kuko warabaye wararongoye warageze kuba umukuru w'igihugu ni umuntu adasanzwe ibyo igihugu cyose bibazwa wewe mm. nawe nyine ateza kuba yaregenyeje gatoya akavuga ati ngegenge gahindose mm-hmm. hama n'abandi bakurikiye ubutegetsi buhari bugaca bubandaniriza ko mm. rero ni uku kugenda urumva rero ni haba harageze igihe akavuga ati iyi dosiye ntituri baza kugira amajambo gusa ngaha amadisikuru twebwe muri forode niyo muri ko muravuga muti leta niyo yateza kubikora kandi ata munsi n'umwe uburundi bugeze buba butagira leta ntibibaza yuko waba ari ukwihenda ntubamenyesha ko leta hokuko ibishoboka byose n'amakunga akabazwa kuko mugenzi wanjye yabivuze muri mezo niwe despoir ko nayo afise mu ruhara n'ubuhinga bukomeye bwo gutohoza kugira ngo ukuri kujya habona kuko ibiko umukuru w'igihugu azokwicwa bikaba kamizwe n'ingoma birafise inkurikizi mu buzima bw'ibihugu kuko siko byateza kugenda umukuru w'igihugu kuri leta yakurikiye leta irongowe na Pierre Buyoya bifuza kumenya nimba hari intambwe baba barateye iprona ntabitse eh, umuganga w'abadasigana iprona ubwa mbere icyo twomenyesha ni uko eh, icyo gihe mu gihumbi kimwe n'ijana na mirongo icyenda na gatandatu jya niyumvira yuko igihe cyose twogenda kubaza muri leta eh, kuko leta niyo ibika amadosiye ikabona amadosiye yari ageze tworonka umuco nuko uko atamuntu wo muri leta ari ngaha ngo tubimubaze mhm. iyo mba ndi umuvugizi wa leta jena aca ndagishikiriza nti kuri buyoya byari bigeze aha nimero y'uru y'urubanza eh. rwanditswe ahantu ariko ko yari yiyumviriye agasaba amakungu ko abigira nibinyene buri munsi iyo habaye iminsi mikuru ndabumva amajambo avugwa ariko ico nsaba nuko vyoga mu majambo gawe yaranditse yaranditse officiellement rwandiko ruragenda ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda akamwa yuko yogira ico ni gikorwa gihambaye mhm. eh, tumukengurukiye gose ntaho yageze kuko iyo twaba turi mu bantu bayigwanya tuvuga duti ntigiraho sinari kuza kuvugira ngaha kuri mikoro mhm. nico cerekana yuko umugambwe w'abadasigana atamusi n'umwe bigeze barota yuko iyo dosiye yohagarara ariko mwebwe mwumvise umukuru w'igihugu ngene yagiye gukoroka mu ndege yo mu Rwanda kandi mu Burundi yari yagiye n'indege mwace mufata ko ari ibintu bisanzwe kumva yuko umukuru w'igihugu ubwa mbere uri kuravuga ngo umukuru w'igihugu ngo yakorotse n'indege yavuye yo n'umutaka arakoroka uyu mukuru w'igihugu yaragandaguwe araraswa bunyamaswa mwe nimwemera ko ari n'isanganya n'isanganya ni ukugandagurwa hmm. iyo rero umuntu agandaguwe akaraswa ariko gusa icyo twatangaye ni ukumva umukuru w'igihugu yari yasabye mugenzi we ngo bajyane mu yindi ndege kandi yategerezwa indege yarimwo yaraje irashika no mu Burundi kandi yari ikomeye mugabo ico twabonye ugize ukabirabira kure twarabona yuko umukuru w'igihugu nawe nyene yarafise ubwoba atanumwizero yarafitiye abajeje umutekano mu gihugu kuko ngumbore yashatse kugendera mu iyo ndege avuga ati nogera mu iwanje rishobora no kugira ingorane ivyo vyerekana rero igihe uburundi bwarimo ni gihe kitariho amahoro ni gihe atamwizero wariho mu barundi ni gihe nawe nyene yavuga ati iki gihugu abantu baheruka kugandagura umukuru w'igihugu none jeho bizaba bigenda gute jere ico niyumvira nuko mwico gihe eh, ico noshimira gusa abari barongoye ico gihugu ico gihe bakoze nuko bafashije ko inyuma yuko ntajyamira gandaguwe abarundi bataca bafatira kwico ngo basubire ngo babandanye bicana ngo dusubire inyuma gushika aho twari tugeze barageze gufatana mu nda nk'uko yabivuze abadasigana n'abari barongoye igihugu forodebu hanyuma barasubira baricara baradutorera n'undi mukuru w'igihugu yodufasha nimwibuke ko bawuteye kudeta abasirikare bakaja hejuru bakawutwara kandi watera kudeta yacafata afata n'umugambwe w'abadasigana umugambwe rero w'abadasigana ivyo vy'amakudeta vyabaye nawe nyene waragize ingorane Eh, mbere yo baba barihisha indishi tweho twosabye n'indishi mhm. ariko ko umuganga waba adasigana wagumye witunganya ukaba ugerageza kurwanira amahoro n'umutekano mushima n'ibyo nicyo gituma n'uno munsi duhagarariye yuko demokarasi yokomera mu gihugu Bitegerezwa kumvisha abarundi bose ko kizira gutyoza agateka ka muntu uwo ari we wese yaba umuhutu umututsi cyangwa umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe mu biwe no mu byiwe nta bwoko bwo guhonya nta bwoko nama no munsi kandi iyo dushitya nino imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye perezida sipiyeni ntaryamira agandaguriwe mu gihugu cy'u rwanda agakoroka mu nsanganya y'indege abatumire turi kumwe rero turiko turabira hamwe kumbura ikigwa abarundi bokuramwo mu rugo rupfu rwa perezida sipiyeni ntaryamira ariko tukarabira hamwe n'icokorwa na bamwe bose ku ruhande rubeka abatumire rero turi kumwe hano ni honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawa Nyafrodebu winzira guhemuka na Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe wadasigana Iprona hamwe rero na Remy Habyarimana aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe Maison Liwere d'Espoir uhagarikiye ikiganiro eri ni Bernard Nibigira utuma tuvuga mukatwumva murakoze cyane jerome mbanze kumbura unyemerere nsubire inyuma gatoya nibutse abari baratwumviriza eh, ikumbure icyo gihe haba eh, gukororwa kw'iyo ndege eh, ingene ibihugu turimo byari bimeze mhm. aba bakuru b'ibihugu bari bavuye mu nama ni ukuvuga ko hariho ibibazo bikomeye cyane bariko baragerageza gutorera umuti mu mwumvikano hanyuma mugabo kandi ko kubera byari ibintu bimaze igihe hariho n'ibihugu byo hanze rero byariko birafasha ababa bafasha muri ubu buryo bwo gufasha ibiganiro byariko birabera iyarusha kandi nibutse yuko ibiganiro bitari iby'u Burundi gusa byari ibyo n'igihugu cy'u Rwanda hanyuma rero um, iki gihe uca wumva yuko iyo bariko baravuga ngo n'ibyakozwe ntibyashitse nuko nukuri nuko hariho ibibazo byari by'umutekano hariho abantu bari ko barapfa hariho ibintu byinshi bitari bifise inyishu muri kino muri ico gihe mhm. ariko rero nagomba ubwa mbere nce ngaruka rero ku ijambo rikomeye umukuru w'igihugu ntaryamira yari yashikirije igihe afata ubutegetsi mhm. yari yashimikiye cyane ku kintu yise disipurine ni ukuvuga urutonde rumeze neza aradondagura ibisata bikomeye by'igihugu aha yaravuze gukekeranya gatoya mm. kuko abakuru b'ibihugu eh, kumbure bashobora kuba bavugize bati kubera amasahara akuze mugabo kandi kuva hakona kare na Kigali tugende turavugana bagafata ingingo yo kuja mu ndege imwe kugira ngo baheze ibyo bari batanguye mhm. ni gishoboka kuko irashobora kuba itari lift isanzwe irashobora kuba ari ibiganiro bagombye kubandanya kuko niyo lift naho nyine ntawe babivuze ngaruke rero kuri iyi aya majambo yarakomeye yaravuze eh. no kwerekana yuko Diskuru yavuze yarabona ibibazo biri mu gihugu mhm. ibibazo agiye guhangana nabyo n'umugwi bari ko barakorana mugabo rero mu mezi abiri yaramaze ntiyari bwashike kure niho kumbure yari agitanguye kugira ibyo yohera ko kugira ngo abandanye mhm. amaze rero gupfa haca haba ingorane ni ukuvuga ko icyo twahombye gikuru uretse guhomba uwo muntu mhm. twarahombye n'imigambi myiza yari afise imigambi leta yiwe yari ifise kugarukana urutonde muri ibi bisata byose mhm. kandi nibaza ko gushika n'uno munsi tukibona icyo ni ukwita inguma z'ibyo bintu kuko byinshi bikiboneka yuko hari ibikenewe gukorwa muri ibyo bisata mhm. ukuri kuzoja habona kuko ubishaka utabishaka burya hariho izindi nguvu zituma ibintu biba naho we utobikora mm -hmm. kuko uno munsi ibiriko biravugwa kuri iki kibazo usfashe ku gwego rw'ibindi bihugu vyose international mm -hmm. iki gihugu hari ibintu byinshi rwose byabayeho kuko ntikiraba abarundi gusa ntikiraba abanyarwanda gusa kiraraba abafaransa kiraraba ababirigi kiraraba abanyamerika kiraraba n'abongereza ibyo rero kumbura icyo gihe niba cyari ikibazo cy'umutekano kikaba gigafata n'ingoga ikibazo cya politiki ubu carafashe amashami y'ubutunzi ibihugu bifise inyungu muri kano karere bigomba ko ibintu bigenda uko bagomba kugira ngo ubutunzi bwabo bandanye uko nyine hariho ibibazo biraba igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi mbega n'ico gihugu ico kibazo caja hejuru mu Rwanda bari ku butegetsi babibona gute kuko bo bagira bati ni ukuvuga kwico icyo nicaje gusongera isibe ibintu byari bimeze nabi byari bimeze nabi ni ukuvuga rero cabaye igikomeye gifasha ibihugu bibiri kibifatiye rimwe mugabe ingorane zo zari zisanzweho ni ukuvuga ko mu mwanya wo gutora ibyo bibazo rero byari bihari haciye hazamo ikindi gikomeye abarongozi b'ibyo bihugu baca barapfira rimwe uca wumva rero ko haba mu burundi haba mu Rwanda twese duciye tuja mu ngorane zikomeye nk'izo biragoye rero byategerezwa gufata umwanya kugira ngo igihugu cyose kibanze citegure citunganye indani muri ico kugira ngo gihangane n'ibibazo bihari hanyuma baje kuri izo nzego zikurikira ariko kandi haca haba ikibazo mu gihugu n'igihe uburongozi budashoboye gufata ibihugu ibibazo byo mu gihugu ngo bufatanye n'ibibazo byo hanze kuko igihugu kidashobora kidashobora kubaho ubwacu giguma kikeneye ibindi bibazo byo hanze gutorera inyishu ingene ico gihugu cubaho cubaho hanze mhm. ingene nabo abarongozi bandi bagifata ni ibi bice bituma n'igihe ariko intwaro z'igikenya aho ziri hose zivwe mu makudeta n'intwaro mbi n'intwaro zama zizana e, inyuma yazo ibibazo binini cyane kuko n'amaraso arakunda no guseseka mm-hmm. mwebwe muri frode mwarigeze mutahura ngene umukuru w'igihugu cy'u Burundi agena mu ndege y'u Rwanda nko gusabye lift icyo kintu cyo baka umukuru yose asabye lift nibaza ko ari imvugo ndenzarugero mm-hmm. umukuru w'igihugu ari kumwe na mugenzi we barashobora kufata ingingo yo gufata urugendo hamwe bafise amadosiye yandi bagiye kubandanya mm-hmm. kuko umukuru w'igihugu mwibuke neza ko ibi bihugu bibiri byari bifise ibibazo mu bubirigi eh, cyangwa muri uniyo europeyene wabona ubufaransa buri muri uniyo europeyene ubu ntuze bubiri muri uniyo europeyene uze kubaza ibyo bintu kandi imigenderanire y'uburundi n'iryo shyirahamwe imeze nabi mhm. byiza rero imigendanire hagati y'ibihugu cyangwa amashyirahamwe yoba myiza kugira ngo n'ibyo dusabayo mhm. bishobore kugenda neza ariko nifata nk'ubwitwazo mu gihe imigendanire itamitoseka y'ibyo bihugu nibaza ko aho naho nacenda kwishura kuko biva ku nguvu z'ubutegetsi buba buhari ico byasize imbere kugira ngo mhm. bigende neza ubu byaraba ubu byasiye bisubira inyuma kuko n'ibyahuha byarahuhutse noshaka ikindi ikindi ikindi kigwa nokuramo gukumira gukumira iminsi yose bifise inkurikizi mbi iprona n'umugambwe w'igisirikare nimvira yuko umushingamateka finance abigira abizi eh. arazi neza yuko umuganga we badasigana ata ishami ry'abasirikare dufise kuko imihari dufise gerere na ifebe ugiye kubirabamo nta basirikare barimo mhm. eh, kuba rero umuganga we baratwaye igihugu eh, imyaka nk'iyo hakaba ari umugambi umwe jewe n'ukuri sinshobora gukekeranya yaba Phineas yarabaye umudasigana yaba president bantunganya ariko aravuga yaratwaye ishuri rikomeye ry'umugambi gigisha karanga mutima ivyabaye ico gihe ndemera neza yuko umugambi wadasigana ari naho bafashe ingingo 91 mu itegeko ryabo mu ikoraniro ryabo baravuga bati ubu dutandukanye vya leta n'ivy'umugambwe hazi imigambo myinshi kandi turemeza ko twazanye demokarasi aho niyo hahanga bafatanije n'abafrodebo kuko ibyabaye harabayeho ibyo bita convention de gouvernement za kigobe n'akajaga zabaye byaratumye abantu bumvikana kugira ngo abantu batore inzira ibyo rero byabaye turemeza neza yuko umugambwe w'abadasigana ugizwe n'abantu kandi imigwi y'abantu irashobora kugira ingorane mm -hmm mugabo ntivyitirirwa ariko ikintu abagize ati muri ipro ndaga tamusi nimwe twigize twumva yiyamiriza iyo kudeta umugambwe w'abadasigana umugambwe w'abadasigana ahubwo niwe wa mbere kuva kera wama wiyamiriza amakudeta mm. ariko icyo twamye tugira ku ngorane kuri repubulika ya mbere nibyo harabaye kudeta abarongoye umugango mbere baragandagurwa abashinga amateka baragandagurwa abantu barapfa babadasigana izo ni ingorane za politike mirongo irindwi na gatandatu bagazaje nawe nyene yaje ari umusirikare ashika atera kudeta yongera afata umugambo aho nyene barafatiwe gutyo nyene inzego arahindura n'ibindi Ibyo rero byavana n'igihe cya politike cari mugabo uno musi twebwe aho duhagaze umugambo w'abadasigana turavye iyo politike iri turemeza neza yuko mu mugambo w'abadasigana bikwega ingorane yabivutse ni urufatangane urabona eh, muri iki gihugu hari ingorane no mu rwanda hakaba ingorane hakaba hari ibiganiro iyo rero abantu bashavuye hagati urumva ko bizana ingorane bakagandagura gushika ku mukuru w'igihugu mhm. ari ikindi cigwa tubona ni uko leta tumaze kubona iyo leta igize ubwoba mhm. ntivugira abantu bayo baba turavye ukuntu ibwirizwa shingiro ryubatse imigambwe yose turabona ko abarundi uretse iprona batarabona neza ukuntu bodadanura icyo kibazo twebwe rero muganga w'abadasigana ntitureka kuvugana uno munsi ngo nuko bitaraba n'ejo na hino haca imyaka ijana tugume tuvuga kugira ngo rubanza rufata inzira urakoze cyane mpindukire dutera dusozera ikiganiro kwa remi habyarimana muri mezori wele despoir mwizero wacariho umwizero utegerezwa kugumaho kuko mm-hmm. twebwe twemera neza yuko ejo hahise hazoba hasumbwa n'ejo haza mm-hmm. nicyo gituma ibiba biri ko biraba byose tuguma tugira tuti haracariho ibyizigiro mm-hmm. haracariho ibyizigiro kubera ibi amajambo bariko baravuga n'amajambo aremesha n'amajambo yerekana yuko aba ah, yaba byava kuri bo kumbure eh, hari cokogwa kandi bakaba bavugira rero abo nyene bari mu bikorwa bariko barafata ingingo kira noneho n'abatari muri abo barumva ko eh, ubuhombe twagize kubera igihugu kitafashe eh, ya mbere ngo kigire icyo gikora kuri iyi dosiye hanyuma ah, kigaca bituma tugira n'agahombo kanini kuko no munsi hageze iki kibazo biragoye bizosaba ingufu nyinshi cyane kugira ngo twongere dushikaho twumvirizwa kubera eh, kuba twaramaze umwanya munini mu gacerere byatumye haba ibindi bihangange bifata icyo kibanza ku buryo ubu ibiri imbere ntibiza bitegera ahubwo kubaza ingene umukuru w'igihugu yapfuye n'ingene n'ibyo kurikira mhm. mu majambo make rero mugabo ibyo rero bitegereza guhinduka kuko urabye ibyandikwa byaba mu bihugu bagize amatohoza kuko hari habagize amatohoza kuri ibyo bintu mhm. kumbura tani ishizwe ku meza ngo yemerwe mhm. twama tubusaba ko urupfu rwa ntaryamira ibyatumye agandagugwa mhm. bijya ahabona tuzokwama tubisaba mhm. tubwira leta tubwira n'amakungu kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira ukuri kumenyekane kugira ngo abantu bamenye ko umukuru w'igihugu ari urwego rukomeye cyane ari urwego kubaha atari umuntu asanzwe urumva bagandagura bigaca biheruko nyine tuguma tubisaba kandi turizera neza ko umunsi urizina ukuri kuzoja habona mwibaza ko kuba ibyo mwagize byose bitaratera intambwe ari nguvu nke za sanya Frodebu na bimwe na bimwe ntuze yavuga discipline ntajyamira kuzana discipline mu nzego kandi urabona twarashoboye Frodebe yashoboye gufasha kuko arusha nuvuga ko wari umugozi uhuza barundi wari umugozi uhambaye watumye haza umwizero mu barundi kandi n'ubu dusaba ko arusha gukomeza yubahirizwa mhm. ikindi nacyo ni usaba twebwe muri forodebo mhm. dusaba ko hoba imigenderanire myiza mhm. hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ibihugu tubana mbere n'amakungu kugira ngo ibyo dushobora ntacyo gusaba hariya muri ibyo bihugu mhm. bitworohere kuko iyo imigendanire itabonetse natwe tuba turi ko turiyugarana kandi kwiyugarana nabyo bifite inkurikizi inkurikizi nyinshi ejo abana bari baravuka maze bavuge bati abarundi ego byarigeze kubagora ati mugabo ah, baragize intambwe baragize icyo bashikako kugira ngo badusigire badusigire mu gihugu cyiza urakoze mu misogonda mikeyi iprona Olivier hari cyo mwemereye abarundi kugira ngo ukuri ku rupfu rwantajyamira kujabona twebwe umugambwe w'abadasigana iprona ni uko tuzokwama tuvuga ko hakintu kitarakorwa kandi aho dushitse inguvu dusubire twerekane yuko habugira igikorwa cyane cyane biciye muri leta leta mufise ikibanza cy'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu eh, eh, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ntakora wenyine leta ya ifise ingufu basangiye hamwe n'abandi bamafatira ingingo hamwe n'abandi ariko duciye kuri we nawe nyine akabyumva leta yogira ahigejeje twebwe n'icyo rero twifuza yuko uwo mwizero abarundi bawuronka naho aba bakuru bacu botambuka mu myaka iza abazokurikira abazoronka aho bafatira kugira urwo rubanza barukurikirana urakoze ndangirije kwa remi habyarimana muri mezo riwere d'espoir mwemereye iki abarundi kuri uku kuri ku rupfu rwa ntajyamira twebwe eh, turiko turafasha kugira ngo abantu bagume bavugana mhm. cyo kunama tukakizengurukira n'abarundi mbese n'abanyamahanga bashoboye kutwumviriza murakoze ndagushimire nawe Olivier nkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona wakoze kwitaba cyo ku naje ndagukengurukiye Jerome kandi igihe cyose muzosubira kudutumira tuzokwitaba kugira tuze guterera